بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang kita melangkah ke pelajaran yang ke-35 yang kita beri judul syarat dan juga rukun dan sunnah salat jenazah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas uh, hukum salat jenazah dan juga mandi dan tata cara memandikannya. Sekarang kita melangkah kepada syarat dan juga rukun dan juga sunnah-sunnahnya. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita membahas materi fikih ini dari buku Al-Fiqhul Muyassar ala Dawil Kitab was Sunnah yang sudah diterjemahkan oleh uh, Darul Haq, penerbit Darul Haq dan insyaallah para peserta bisa melihatnya di terjemahannya. Kemudian kita membahas satu persatu syarat-syarat solat jenazah. Syarat-syarat adalah sebagai mana solat biasa seperti niat memang kita katakan sebelumnya kita menyebutkan bahawa niat itu merupakan rukun dari rukun-rukun ibadah. Namun dalam solat jenazah ini uh, niat merupakan syarat. Apa yang dimaksud dengan syarat? Sebagaimana kita telah membahas dalam bab uh, solat syarat-syarat solat. Syarat itu adalah suatu ibadah yang jika dia tidak ada, maka ibadah itu tidak dianggap. Namun jika dia ada, belum tentu ibadah itu dianggap atau tidak dianggap. Ha, bagaimana itu? Seperti toharah umpamanya ya. Syarat ibadah itu seperti solat adalah toharah. Jika seseorang melakukan solat tanpa toharah, tanpa suci umpamanya, dia berhadas, maka solatnya dianggap tidak sah. Namun jika dia melakukan salat umpamanya dan dia dalam keadaan bersuci, syarat bersuci ada. Bisa saja salatnya diterima, bisa juga tidak diterima. Kenapa? Karena disebabkan sebab-sebab yang lain. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah syarat yang pertama niat. Kemudian sebagaimana syarat yang lain dalam ibadah menghadap kiblat, menutup aurat. Jadi orang yang mau mensolatkan jenazah itu harus menutup aurat. Kemudian bebas dari najis. Tentunya dia tidak berhadas kecil dan juga tidak berhadas besar. Dan jika dia berhadas kecil, maka cukup diangkat dengan berwudu. Dan jika dia berhadas besar, tidak cukup dengan wudu, akan tetapi dia harus mandi. Kemudian uh, solat ini Muhammad menyebutkan termasuk dari solat-solat yang lainnya, yaitu seperti solat yang lain. Dihadirkannya mayit di hadapan orang yang mensolatinya bila mayitnya berada di dalam negeri. Di sini jelas ya. Jika memang mayit itu ada di tempat kita, kita hadirkan dia. Uh, dihadirkan. Uh, kemudian di sini disebutkan Islamnya orang yang solat dan mayit yang disolati keduanya sama-sama dalam keadaan suci sekalipun dengan tayamum karena ada suatu uzur. Jadi mayit juga yang hendak kita solatkan itu harus dalam keadaan suci. Nah, ha, makanya sebelumnya kita telah membahas tata cara memandikan mayit. Mayit itu juga harus kita sucikan sebelum dia disolatkan. Makanya ada syariat memandikan mayit. Dan begitu juga orang yang uh, ingin mensolatinya juga harus dalam keadaan suci. Jika tidak ada air, sarana utama dalam bersuci, maka pindah kepada uh, debu. Uh, bisa dengan bertayamum. Inilah syarat-syarat uh, solat jenazah. Kemudian kita melangkah ke rukun-rukun solat jenazah. rukun, sebagaimana kita pelajari dalam materi solat sebelumnya ya, uh, rukun itu adalah suatu uh, bentuk uh, dalam ibadah tersebut. Bagaimana itu? Jika syarat dia di, berada di luar ibadah. Sedangkan rukun itu bagian dari ibadah tertentu. Seperti salat umpamanya. Kita katakan rukunnya adalah Al-Fatihah. Ha, jadi Al-Fatihah itu masuk dalam bagian solat. Sedangkan uh, syarat tidak masuk dalam bagian solat. Dan jika rukun ini tidak ada maka ibadah itu juga tidak sah. Dan wajib di, diulangi. Dan tidak bisa ditutup ha, dengan sujud sahwi jika itu solat seperti solat yang lainnya. Kalau solat uh, mayyid tidak ada sujud sahwi akan tetapi diulangi solatnya. Rukun-rukun sebagai berikut. Kita lihat dalam buku ini disebutkan pertama berdiri bagi yang mampu berdiri. Jadi ini juga rukun. Sebagaimana rukun dalam solat yang lain berdiri. Jika dia mampu. Jika tidak mampu duduk. E, melaksanakan. Jika solat mayit ini berdiri bagi siapa yang mampu berdiri. Ya e, sebagaimana dilaksanakan solat fardu. Karena solat jenazah adalah solat yang diwajibkan berdiri dalam menjalankannya seperti solat fardu. Memang hukum asalnya mensolati jenazah itu adalah berdiri. Ini rukun pertama. Rukun kedua, empat takbir. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir empat kali saat melaksanakan uh, atau mensolatkan Najasyi. Najasyi terkenal ya Raja Habsyah dan dia meninggal di negeri kaum kuffar dan tidak ada yang mensolatinya. Makanya uh, Jibril mengabari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat gaib bersama para sahabat dan Rasulullah bertakbir empat rakaat. Uh, berdasarkan beberapa hadis perlu kita ketahui memang mayoritasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat jenazah adalah empat takbir. Akan tetapi pernah dalam suatu keadaan juga Rasulullah lima kali takbir, kadang juga sembilan kali takbir. Contohnya sembilan kali takbir ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatkan famannya Hamzah bin Abdul Muttalib eh, ketika eh, beliau mati syahid di perang Uhud dan jasad beliau dimutilasi oleh uh, Hindun ataupun seseorang yang disuruh Hindun memutilasi itu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatinya sembilan kali takbir kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi intinya dalam hal ini adalah yang rukun hanya empat takbir jika lebih dari itu tidak mengapa. Kemudian rukun yang ketiga adalah membaca Al-Fatihah berdasarkan keumuman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La salata liman lam yaqra bi ummil Quran. Uh, tidak ada salat bagi siapa yang tidak membaca Ummul Quran. Ini memang keumuman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap salat jika tidak ada Al-Fatihah salatnya tidak dianggap. Eh, kecuali seseorang yang masbuk ya dia mendapatkan imam dalam keadaan ruku dan dia ruku maka itu dihitung tetap satu rakaat namun jika dia salat sendiri yang tidak membaca al-fatihah dan juga uh, eh, salat dalam keadaan berjamaah dan salatnya bukan jahriyah seperti zuhur umpamanya makmumnya tidak membaca maka solatnya juga tidak dianggap karena al-fatihah itu adalah rukun. Kemudian syarat yang keempat adalah membaca solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan syarat yang kelima adalah mendoakan mayit eh, berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Jika solatum al mayit, fa akhlisu doa." Bila kalian mensolati mayit, maka ikhlaskanlah doa baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan hadis ini hasan sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Albani dalam Irwa Al-Ghalil. Kita sebutkan tadi rukun yang keempat adalah membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sighah atau bentuk salawat sangatlah banyak. Bisa kita membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli taala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wabarik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت ibrahim إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد kemudian yang kelima kita katakan tadi mendoakan mayit di rakaat uh, maksudnya di takbir ketiga dan juga takbir keempat uh, di sini ada catatan dari kalangan para ulama ada sebagian orang mengkhususkan setelah takbir ketiga itu doa untuk mayit setelah takbir keempat itu doa untuk kaum muslimin ini tidak memiliki dalil yang kuat. Namun perlu kita ketahui eh, dalam solat mayit ini yang lebih afdol adalah pada rakaat maksudnya pada takbir ketiga dan juga takbir keempat setelahnya kita mendoakan si mayit. Walaupun pada takbir keempat kita mendoakan kaum muslimin itu tidak mengapa. Eh, terkhusus ketika kita membacakan doa yang maksur yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang keenam adalah mengucapkan salam berdasarkan keumuman hadis wa tahliluha at-taslim. Jadi membaca salam ini merupakan juga rukun uh, sebagaimana keumuman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ah, wa tahliluha uh, at-taslim. Maksudnya dan dihalalkanlah atau penutup solat itu adalah salam. Uh, jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini bisa kita salam satu kali uh, berdasarkan hadis uh, Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat jenazah dan Rasulullah salamnya hanya sekali. Dan bisa juga dia atau kita salam dua kali. Jika salam sekali hanya cukup mengarahkan kepala ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi Jika kita salam dua kali ke kanan kemudian yang kedua ke kiri. Dan ini berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uh, salat jenazah dan beliau bersalam sebagaimana salamnya salat. Kita ketahui salamnya salat ada yang sekali ada juga yang dua kali disebutkan dalam hadis. Jadi intinya salam solat jenazah ini boleh sekali, boleh juga dua dua kali. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang ketujuh yang terakhir adalah berurutan dalam menjalankan rukun sehingga tidak boleh mendahulukan satu rukun atas rukun yang lainnya. Di sini jelas ya. Jadi rukun itu harus berurutan. Jadi tidak boleh kita ketika takbir pertama umpamanya kita langsung mendoakan mayit, tidak membaca Al-Fatihah dahulu gitu. Tidak tidak dibenarkan. Jadi harus berurutan. Kemudian takbir pertama kita membaca Al-Fatihah. Kemudian takbir kedua berselawat, takbir ketiga mendoakan mayit, takbir keempat juga mendoakan mayit. Kemudian eh, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melangkah kepada sunnah-sunnah salat jenazah. Eh, sebelumnya kita mempelajari syaratnya, dan juga rukunnya. Kemudian yang ketiga kita mempelajari sunnah-sunnah solat jenazah. Sunnah-sunnah solat jenazah adalah mengangkat kedua tangan e, bersamaan setiap kali takbir. Jadi perlu kita ketahui mengangkat tangan ketika takbir dalam solat jenazah empat takbir tadi itu hukumnya adalah sunnah. Jika ada seseorang tidak mengangkat umpamanya. Dia hanya mengangkat ketika takbiratul ihram, takbir yang pertama, itu dibolehkan dan dibenarkan. Akan tetapi jika ada juga yang mengangkat tangannya setiap kali takbir itu lebih afdal karena itu merupakan sunnah eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga hukumnya sunnah. Kemudian membaca ta'awud sebelum membaca uh, Al-Fatihah. Uh, ini juga sebagaimana dalam sunnah-sunnah salat yang lain ketika kita selesai takbiratul ihram Allahu akbar umpamanya dalam solat baik solat sunnah atau solat zuhur umpamanya solat wajib setelah takbiratul ihram kita membaca uh, doa iftitah setelah membaca doa iftitah kita bertawud a'udzu billahi minasyaitonir rajim kemudian kita baca bismillahirrahmanirrahim kemudian alhamdulillahi rabbil alamin sampai terakhir dan begitu juga dalam solat jenazah kemudian berdoa untuk diri sendiri dan kaum muslimin serta melirihkannya bacaan. Jadi di sini muallif uh, sebagaimana saya katakan tadi bahwasanya pendapat yang paling kuat pengkhususan uh, mendoakan atau dalam takbir yang ketiga setelahnya itu mendoakan mayit dan mengkhususkan salat takbir keempat mendoakan kaum muslimin itu dalilnya tidak kuat. Namun jika kita pada takbir ketiga, maknanya setelah takbir ketiga dan setelah takbir keempat, kita mendoakan mayit dan juga mendoakan kaum muslimin tidak mengapa. Namun yang lebih afdal adalah kita mendoakan uh, mayit dan juga berdoa dengan doa yang ma'thur yang ada datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu nanti akan kita sebutkan beberapa doa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkhusus mendoakan mayit. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita melangkah ke bagian yang selanjutnya bagian ke-6 waktu salat jenazah keutamaan dan juga tata caranya. Nah, ha, di sini kita akan mempelajari waktunya. Waktu mensolatkan jenazah dimulai sesudah jenazah dimandikan, dikafani dan disiapkan bila dia hadir atau saat sampainya berita kematiannya bila dia gaib tidak hadir. Bagaimana itu? Maksudnya jika mayit itu ada di antara kita, maksudnya tidak jauh dan tidak gaib dari kita, maka dia kita kafani, maksudnya kita mandikan, kita kafani, kemudian kita solatkan. Namun jika mayitnya gaib dan kita mengetahui uh, dia meninggal di uh, negara atau di tempat permukiman permukiman para kuffar dan kita ketahui kemungkinan besar dia tidak akan disolatkan maka boleh kita uh, mensolatkan gaib. Namun jika ketahui, kita ketahui dia kemungkinan besar sudah disolatkan oleh kaum muslimin maka tidak ada syariat bagi kita untuk solat gaib. Karena perlu kita ketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat gaib hanya untuk uh, najasyi. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak salat gaib untuk para sahabat umpamanya yang meninggal di dunia perang. Ketika Rasulullah mengutus para sahabat umpamanya berperang, tentunya ada di antara mereka yang mati syahid. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mensolatkan mereka dengan salat gaib. Dan begitu juga betapa banyak uh, para kaum muslimin yang meninggal di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah tidak hadir dalam mensolatkannya, Rasulullah tidak mensolatkan gaib. Jadi disyariatkannya solat gaib ini adalah ketika kita meyakini bahawa sesungguhnya saudara kita yang meninggal itu belum disolatkan. Maka disyariatkanlah bagi kita solat gaib. Allahu a'lam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan membahas keutamaan solat jenazah. Keutamaan solat jenazah sangatlah banyak. Seperti sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man syahida al-janazah hatta yusalla 'alaiha falahu qirat." Wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratan. Qila wa mal qiratan? Qala mithlul jabalaini al-'azimain. Artinya adalah Rasulullah mengatakan barang siapa menghadiri jenazah sampai ia disolatkan. Jadi menghadiri jenazah sampai disolatkan, maka dia mendapatkan pahala satu kirat. Kemudian barang siapa menghadirinya sampai dia dimakamkan, maka dia mendapatkan dua kirat. E, ditanyakan kepada beliau maksudnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu dua kirat? Beliau menjawab seperti dua gunung besar. Di sini jelas keutamaannya. Jadi kita menziarahi maksudnya ketika ada orang meninggal dunia kita datang sampai dia disolatkan kita ikut menyolatinya maka kita dapat satu kirat kemudian setelah disolatkan kita ikut ke pemakaman dapat dua kirat ini adalah uh, motivasi buat kita untuk uh, menghadiri orang-orang yang atau saudara-saudara kita yang meninggal dunia kita solatkan, kita uh, kuburkan. Dan hadis ini sangat jelas diriwayatkan Al Imam Al Bukhari dan juga Al Imam Muslim. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perpanjang uh, keutamaan-keutamaan solat jenazah. Hadis yang satu tadi bisa mewakili karena uh, hadis itu sangatlah agung buat kita. Kemudian kita membahas bagaimana tata cara solat jenazah. Tata cara solat jenazah di sini muallim menyebutkan ya imam dan orang yang mensolatkan sendirian berdiri sejajar dengan kepala mayit laki-laki dan perut wan mayit wanita. Karena hal ini diriwayatkan secara sahih dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya jelas ya. Ketika kita mau mensolatkan mayit dan sudah ditentukan imamnya, maka jika mayit itu laki-laki, maka posisi imam itu berada di uh, kepala mayit. Jika mayit itu wanita, maka imam berada di tengah badan wanita, wanita mayit tadi atau disebut dengan perutnya. Ini adalah uh, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memang inilah uh, yang jelas yang sahih tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatkan mayit. Namun eh, bagaimana posisi di sini jelas ya posisinya ya. Jika yang mensolati satu orang imam kemudian satu orang laki-laki. Jadi yang menyolatkan dua orang. Jadi posisi laki-laki selain imam tadi berada di belakang imam, tidak seperti solat eh, wajib atau solat sunnah yang lain. Jika mereka Uh, berdua maka makmumnya berada tepat di posisi kanan imam. Namun jika solat mayit tidak seperti itu, tetap berada di di belakang imam. Kemudian setelah mengambil posisi tadi imamnya, kemudian bertakbiratul ihram membaca ta'awud. Takbiratul Allahu Akbar ya, membaca ta'awud, a'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ta'awud membaca bismillah kemudian membaca al-fatihah tentunya dengan sir ya tidak dijelaskan Alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir sampai waladhdallin amin kemudian uh, bertakbir kembali Allahu akbar dan boleh tidak mengangkat tangan tapi mengangkat tangan ini sunnah biar sempurna salat kita tetap kita angkat ya sebagaimana salat posisi tangan kita tetap sama salat bisa seperti ini, bisa juga seperti ini kita genggam ya.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 Allahu Akbar. Kemudian kita berdoa. Yang makfur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud seperti Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah ampunilah dosa orang yang hidup dan orang yang mati dari kami. Wa syahidina wa ghaibina. Orang yang hadir dan orang yang tidak hadir dari kami. Wa saghirana wa kabirana. Orang yang uh, masih muda kecil, laki-laki kecil, dan juga orang-orang yang besar. Kemudian wa dzakarina wa unthana laki-laki dan juga perempuan dari kami. Kemudian disambung Rasulullah, Allahumma man ahyaitahu minna fahihi alal Islam. Ya Allah, siapa yang engkau hidupkan dari kami maka hidupkanlah dengan uh, berpegang teguh pada Islam. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Dan siapa yang engkau wafatkan dari kami, maka wafatkanlah dengan berpegang teguh pada iman. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga, bisa juga dengan hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan al-Imam Muslim seperti Allahumma ighfir lahu وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه واعده من عذاب القبر وعذاب النار kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala artinya nanti bisa bisa dibaca dalam buku panduan kita ya. Kemudian jika mayit tersebut bayi atau anak-anak maka kita mendoakannya dengan Allahumma ja'alhu salafan liwalidayhi wa faradhan wa ajran. Artinya ya Allah jadikanlah dia sebagai pendahulu bagi kedua orang tuanya simpanan amal yang mendahului dan juga pahala. Jadi Eh, jika mayitnya anak-anak ini doanya yang disyariatkan kepada kita. Kemudian bertakbir dan berdiam sejenak ya. Bertakbir, takbir keempat. Allahu Akbar. Kemudian diam sejenak dan bila mengucapkan doa yang mudah baginya maka itu bagus. Misalnya mengucapkan Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dah. Jadi takbir keempat boleh kita membaca doa, boleh juga tidak. Diam sejenak langsung salam seperti itu. Jika berdoa maka itu lebih baik. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita katakan tadi mengucapkan salam satu kali ke kanan dan jika mengucapkan salam dua kali ke kanan dan ke kiri. Kita katakan tadi, maka tidak mengapa uh, maksudnya dua kali salam tidak mengapa. Barang siapa tertinggal sebagian rukun solat, maka dia masuk solat bersama imam. Lalu bila imam mengucapkan salam, maka dia mengkodok rukun yang tertinggal sesuai dengan sifatnya. Umpamanya, bagaimana itu? Jika ada orang tertinggal, orang solat jenazah umpamanya. Dia masuk pada rokaan, pada roka, maksudnya pada takbir yang ketiga umpamanya. Takbir yang ketiga. Allahu Akbar. Dia tetap masuk pada takbir yang uh, ketiga. Akan tetapi, yang masbuk ini tetap membaca dia takbir pertama khusus dia, tetap membaca Al-Fatihah. Walaupun para imam dan juga yang tidak terlambat itu membaca doa pada takbir ketiga. Karena dia dihitung bagi dia yang terlambat, itu adalah takbir pertama. Ketika imam salam, dia tidak ikut salam, dia sempurnakan rukun-rukun uh, salat uh, mayyit tadi. Kemudian, uh, mak mak maksudnya di sini, barang siapa tertinggal sebelum solat pemaka sebelum pemakaman umpamanya maka dia boleh mensolatkannya di atas kuburannya. Pokoknya kita terlambat, tidak sempat ikut solat. Dan mayitnya sudah dikubur umpamanya. Kita boleh solat di kuburan. Atau mayitnya belum dikuburkan, kita juga boleh mensolatkannya seperti itu. Kemudian, dilakukan solat goib pada mayit yang jauh dari negerinya, manakala bila wafat diketahui walaupun sesudah satu bulan atau lebih. Ha, ini boleh kita melakukan solat gaib walaupun mayit itu sudah lama meninggal dunia. Tidak ada ketentuan satu bulan, dua bulan, enam bulan dan selanjutnya. Jika kita ketahui belum disolatkan. Namun jika dia sudah disolatkan tidak dibutuhkan lagi buat kita untuk solat gaib. Karena tidak ada uh, asar atau uh, petunjuk dari Nabi kita Muhammad SAW tentang itu banyak para kaum muslimin yang meninggal di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun Rasulullah tidak salat gaib karena kenapa karena mereka meyakini bahwa beliau yang meninggal itu sudah di disolatkan kaum muslimin di sini juga disebutkan janin yang gugur juga disolatkan bila sudah sempurna berumur 4 bulan ke atas dan bila kurang dari itu maka tidak disolatkan di sini jelas ya jadi mayit yang gugur umpamanya empat bulan karena jika mayit itu atau janin itu berumur empat bulan eh, dia sudah ditiup ruh maka sudah dianggap eh, manusia seperti itu kalangan disebutkan kalangan ulama namun jika mayit atau janin tersebut eh, di bawah empat bulan maka tidak disyariatkan bagi dia untuk uh, solat mayit kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita dunia dan juga akhirat dan juga bisa kita amalkan dan juga kita dakwahkan dan tentunya dengan ilmu ini kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Firdausil A'la aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh